A život na ovome svijetu je samo, samo varljivo naslađivanje. ليل كربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي يا دليلا لخيرتي www.l-ihlas.com ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة في ظله أحيا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede na putu istine do sudnjega dana. Ovo je naše 12. predavanje u kojem govorimo o propisima dženazi. Odnosno, kao što znate, mi smo na prošlom predavanju završili govor o propisima dženazi Radili smo po knjizi šeha Albanija Rahmetullahi Alehi koju on nazvao Ahkamul Dženaiz, propisi dženazi. U, zadnjom, u zadnjem poglavlju i u zadnjem dijelu knjige je šeha Albani Rahmetullahi Alehi odvojio jedno posebno poglavlje u kojem je spomenuo neosnovani postupke koji se vežu za dženazu. Kaže šeha Albani Rahmetullahi Alehi neosnovane postupke koji se vežu za određene ibadete, citira poznati hadis od Huzeyfi radijallahu ta'ala anhu koji je zabilježio imam Bukhari i rahmetullahi alaihmi gdje kaže Boži poslanik odnosno da je kazao Huzeyfi radijallahu ta'ala anhu kane nasu jes'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anil khair u kuntu es'aluhu ani šar mehafetan an yudrikani ljudi su pitali Božijeg poslanika o dobru a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo stigni. Također poznati stihovi arapskog pjesnika gdje kaže Araftu šarra la li šarrin, lakin li tautihi, wa men la jarifu l hajra mine šarri, jeka u fihi. Ovaj arapski pjesnik kaže Raspitivao sam se o zlu, da bi se upoznao sa zlom, ne što mi je do zla, već da bi se čuvao od zla, jer onaj ko ne zna razliku između dobra i zla, lahko se može desiti da počini zlo. Pa tako šeh rahmetullahi alihi, povodeći se ovim hadisem od Huzefe radijallahu ta'lanhu, na kraju knjige odlučio je da čitaoce upozori na dijela koja su neosnovana, velik broj tih dijela su i novotarije pošto je šejh rahmetullahi alejhi živio u islamskom svijetu, on je spomenuo mnogo stvari koje nisu poznate u našim podneblju, zato ja nisam znači prevodio i pripremao sve ono što je on spomenuo, već sam se trudio da spomenim ono što je zastupljeno ili što se provodi na našim, znači, po, pod našim podnebljom. Također u ovom dersu, kao i onim prije, koristio sam knjigu našeg magistra šeha Safeta Kuzovća, Hafidahullah, Allah Đelešanu da ga sačuva od svakog zla. I on je također na kraju svoje knjige spomenuo neke stvari koje su, ovaj, vežu se za dženazu, a nisu utemeljene. Tako da sam, znači, napravio neki miks između onoga što je spomenuo ših Albani, rahmetullahi alihi, što je spomenuo ših Safet, ovaj gledao sam da to budu stvari koje su potrebne svima nama i koje se u dosta slučajeva praktikuju u našim krajevima. Šeha Albani Rahmetullahi Alihi prije nego što je počeo ukazivati na te stvari koje su neosnovane, a vežu se za dženazu, spomenuo je pravila i kawaid, znači pravila na osnovu kojih će on ukazivati da neka stvar nije osnovana. Pa je spomenuo šest ili sedam pravila na osnovu kojih će on određivati da djel, neko djelo koji se veže za dženazu, a i za ostale ibadete, nije od tog ibadeta. Pa kaže, prvo pravilo na osnovu kojeg će on određivati da neko djelo nije u, ovaj vezano za dženazu, jeste sve ono što je u koliziji ili kontradiktornosti sa sunnetom, od dijela, riječi, ubjeđenja, pa makar to bio i ištihad nekog muštehida. Znači, kaže šehr Rahmetullahi Alihi, sve one stvari koje se krši sa sunnetom Božijeg poslanika od dijela riječi, pa makar tu bio i štihad nekih muštehida, on je to smatrao da treba da ukaže na te stvari. Druga, drugo pravilo, svako dijelo kojim se ljudi približavaju Allahu, a poslanik ga je zabranio. Znači, kaže šehr Rahmetullah Jalihi, u ovom nastavku ću ukazati na svako dijelo koje ljudi smatraju da je ibadet, a ono je u osnovi zabranjeno, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ga je zabranio. Treće pravilo, svaka stvar ili dijelo koje nije moglo biti propisano ili uzeto osim iz šerijatskih tekstova, a nema šerijatskog teksta koji ukazuje na to. Znači kaže šehr rahmetullahi alihi, ukazat ću na svako dijelo koje nije moglo nikako da se uzme kao dokaz u šerijatu osim da je na to ukazao Kur'an ili sunnet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam argumenti šerijata, a kaže pošto nemaju argumenti za ta određena djela, onda će on ukazati na njih da su neosnovana. Četvrto pravilo, ono što se zalijepilo u ibadet, a ono je ne od nevjerničkih običaja. Znači kaže ukazat na sve one stvari koje se zalijepilo za, koje su se zalijepile za ovaj ibadet, a to je dženaza, a to su u osnovi nevjernički običaj. Peto pravilo, ono što su smatrali učenjaci pohvalnim, a ne postoji dokaz za to. Znači, kaže šehr Ahmetullah Ali, ukazat ću na ona dijela koja su islamski učenjaci smatrali pohvalnim, ali za te stvari nisu imali validne argumente. I zaista, dosta puta kada čovjek čita knjige prava, mesevske knjige, naći će da dosta puta ljudi kažu da je nešto pohvalno, ali kada čovjek potraga za dokazom, jer ne može se kazati za neku stvar da je pohvalna, osim ako za to postoji argument. Vidi dosta puta da za određene stvari ne postoji argument. I, odnosno, ima još, znači, šestu pravilo, svaki ibadet na čiju kakvoću upućuje daif, hadis ili apokrifan. Znači, kaže šehr Rahmetullah Ali, ukazat ću na sve one stvari koje se pripisuju da su džen, od dženaze, a na njihovu, znači propisanost je ukazao daif hadis ili apokrifan, što znači, dosta puta smo govorili da se daif hadis, a naročito apokrifan hadis, ne može koristiti kao validan argument u šerijetu. Također sedma, sedmo pravilo, kaže ših Rahmetullah Alihi, ukazat ću na sve one stvari koje su nastale kao plod pretjerivanja u vjeri. I osmo pravilo i zadnje pravilo, svaki ibadet koji je zakonodavac ostavio općenito, a ljudi su ga ograničili nekim odrednicama kao mjesto, vrijeme i način. Znači, šehr Rahmetullahi Alihi u zadnjem ovom pravilu kaže, ukazat na sve one stvari koje je šerijat, mudri zakonodavac Allah subhanahu wa ta'ala, ostavio općenite, a ljudi su ih ograničili nekim odrednicama kao što je mjesto, vrijeme ili način. Znači, poznato je kada doje neki općenit ibadet, da ne može niko da ga ograničava osim sa validnim argumentima. To je znači nešto kao uvod što je spomenuo šeh Rahmetullah Jalehi. Nakon toga prelazimo na onaj bitni dio našeg predavanja, to je spominjanje konkretnih stvari koji se vežu za dženazu namaz, a one su neosnovane, a velik broj njih se može smatrati i novotarijom. Prije nego što počnemo, možemo spomenuti, ako Bog da, da je ovo zadnje predavanje koje smo pripremili iz šehovi Rahmetullahi Alehi knjige. Sutra ćemo nakon predavanja koje bude nakon jacije za braću održati još jedno predavanje vezano za dženazu, a to je da sam ja pokušao spomenuti neke fetve od ših, šeha Bimbaza, šeha Usemina i stalne komisije koje je šeha Rahmetullahi Alehi nije spominjao, znači neke propise koji su promakli šehu Albaniju ili da potvrdimo neke stavove koje šehr Rahmetullahi Alihi zastupa u ovoj knjizi, a nekada i da spomenemo neke fetve znači u kojima se ovi učenjaci nisu složili sa šehom Albanijem Rahmetullahi Alihi. Sutra ćemo ako Bog da znači imati 14. predavanje i to će ako Bog da uz Allahu subhanu wa ta'ala pomoć biti zadnje predavanje vezano za ovu veoma bitnu tematiku znači koja je od nas uzela 14 predavanja. Pa šehr rahmetullahi alihi i počinje nekim redoslijedom onako kako je pisao ovu knjigu. Pa počinje prvo da spominje neosnovane radnje prije smrti. Pa kaže šehr rahmetullahi alihi prva stvar odnosno ovo je znači sad redoslijed kojim sam ja reda ove stvari, jer nekada kada preskočim neku stvar, normalno da će se brojevi poremetiti, ali znači ja sam držao se svog tog nekog redoslijeda. Prva stvar, stavljanje mushafa kod glavi onoga kome su nastupile smrtne muke. Znači poznato je da ima osoba koji smatraju da je to ibadet kada čovjeku nastupi smrtne muke, da bi mu olakšali te njegove smrtne muke donesu i stavi mushaf kod njegove glavi. Znači to še Rahmetullahi Alehi spominje da je neosnovana stvar. Učenje sure Jasin kod njega. Mi smo radili, znači to je broj 2, učenje sure Jasin kod osobe koje su nastupile smrtne muke. Mi smo ovo pitanje malo detaljnije obrađivali, spomenuli smo da šeh Rahmetullahi Alehi je preferirao to mišljenje da hadis koji ukazuje na to da se uči sura Jasin kod onih osoba kojima su, kojima su nastupile smrtne muke je hadis daiv. Iako ima učenjaka koji su to smatrali validni i to ne mal broj učenjaka koji su zagovarali da se uči sura Jasin kod osobe koji su nastupile smrtne muke. Čak sam šehe Husemin rahmetullahi alehi kaže smatrao je da to djelo nije propisano, ali kaže ako neko smatra da, da je taj hadis vjerodostojan, onda mu je dozvoljeno raditi po tomi. Ali znači vidimo da šehe rahmetullahi alehi smatrao je tu stvar neosnovanu. I treća stvar u ovom poglavlju, znači vezana za neosnovane stvari prije smrti jeste okretanje medjita u pravcu kibli. Sjećate se da smo mi u prvim našim predavanjima govorili o tome da je šeh Rahmetullah Jalehi smatrao da to nije osnovano i naveo je predaju od Ibnu Musejiba Rahmetullah Jalehi, to je jedan veliki tabi'in koji je negirao kada su njega okrenili prema smrti, znači kada su nastupile smrtne muke pa je pao u komu pa su ga okrenili okrenuli prema kibli. Pa kada je došao sebi, znači osudio je to što su ga okrenuli prema kibli. Iako ima znači hadisa za koji su neki veliki hadijski eksperti kao što je imam Ezehebi ili imam Hakim da su smatrali te hadise vjerodostojnim da je jedan ashab kada je kada su nastupile smrtne muke oporučuje da ga okrenu prema kibli pa je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme pohvalio taj njegov postupak Uglavnom i ovaj propis se vraća znači na to da li je hadis na tu temu vjerodostojen ili nije. Drugo poglavlje, neosnovani propisi ili neosnovana dijela nakon što neko preseli. Pa kaže ših rahmetullahi alihi, broj četiri, ubjeđenje pojedinih da duša medjita kruži oko mjesta gdje je preselio. To je neispravno ubjeđenje, a sigurno postoji mnogo ljudi koji su ubjeđeni da duša dolazi u određenom periodu, u određenim danima i kruži iznad mjesta gdje je čovjek preselio. Peta stvar, ostavljanje svijeći kod medjita u noći kada preseli sve dok ne osvani. Znači to je također stvar koja je neosnovana jer ako bi neko kazao za neku stvar da je osnovana mora da ima ovaj validan argument koji to potvrđuje. Znači broj 5 ostavljanje svijeći kod medjita u noći kada pre, preseli sve dok ne osvani. Broj šest, učenje Kur'ana nad Medjitom sve dok se ne okupa ili sve dok se ne završi gasuljenje. Znači od onog momenta kada umri Medjit, pa dok ne počne kupanje Medjita, neki ljudi smatraju da je pohvalno da se uči Kur'an, ali zato ne postoje validni argumenti. Sjedma stvar, prekrivanje ogledala u kući Medjita u velikom broju znači sredina muslimanskog ummeta zastupljene mišljenje između ostali stvari da kada Medjid preseli da ljudi prekriju ogledalo zbog ti neki njihovi razloga i objašnjenja koji nisu utemeljeni u šerijetu. Osma stvar oglašavanje smrti putem razgasnih uređaja na munari. Osma stvar koja nije utemeljena ne, ne postoji za njim validni argumenti jeste oglašavanje smrti putem razglasnih uređaja na munari. Broj 9. Učenje takozvani salli. Znači prva stvar je razglašavanje, ali da se ne uči salla, znači na bilo koji drugi način. A broj 9 je da se uči takozvana salla, to je također stvar koja nema nikakve podloge niti osnove u šarijetu. Deseta stvar, učenje fatihe kada se čuje za nečiju smrti također stvar koja je neosnovana, da čovjek kada čuje da je neko preselio, prouči fatihu za njegovu dušu. Jedana ista stvar, ostavljanje posude sa vodom blizu medjita, smatrajući da duša kada iziđe ožedni, te da se napije iz te posude. To je zasigurno ovaj poznato i dosta puta se praktikuje u našim ovaj mjestima da ljudi ostavljaju čašu vode na prozoru, ponekad i po 40 dana smatrajući da duša dolazi i da pije vodu. Vjerovatno da je kad duša šta popila ljudi bi primijetili. Vidjet ćete tako mi Allaha dosta puta te stvari tako su na izgled smiješne samo da ljudi razmisli razumno o njima vidjeli bi da te stvari se krši sa razumom. Ali, Bože moj, 12. stvar da ljudi smatraju da je zabranjeno hodati po prostorijama iznad Medjita. Znači, ako je Medjit u jednoj sobi, a kuća je sad dva sprata, onda oni smatraju pokuđenim ili zabranjenim hodanje poviš Medjita, što za sigurno nema nikakve osnove. 13. stvar, paljenje vanjske svjetiljke dvije, tri sedmice ili više nakon smrti Medjita. Znači, ljudi imaju praksu da upale svjetlo i tako ono gori 40 dana izražavajući možda neku svoju ovaj žalost ili ne znam šta drugo. Uglavnom, znači, to je stvar koju šeh Rahmetullah i Alihi spominje, odnosno ove sve stvari nekada sam ja uzimao kao što sam vam spominuo i stvari koje je spominuo šeh Safet. Allah ga sačuvao, tako da nekada će se desiti da kažem šeh spomenuo, znači misli se na jedan od ta dva šeha, da li ovaj, imam ili šeh Albani ili Safet Kuduzović Rahmetullah. Eh, uh, Također, 14. stvar, stavljanje te tespiha na stomak muškog mejita. Znači, kada čovjek preseli, u nekim mjestima je običaj da se stavi te tespih na stomak mejita, ako je muško. To je također stvar koja je neosnovana. 15. stvar, odgađanje ukopa kako bi dženazi prisustvovao što veći broj ljudi ili da bi došli rođaci iz nekih dalekih krajeva iz nekih drugih država. Znači također to je neosnovan čin jer mi smo spominjali mnogo tačaka u kojima Šehr Rahmetullahi Alihi pojašnjava da je preporučeno i da su došli hadisi u kojima se preporučuje da se požuri sa ukopom Medjita. Također od neosnovanih stvari jeste prenošenje Medjita u rodni kraj radi ukopa. Prenošenje Medjita u rodni kraj radi ukopa. Nakon toga šehr Rahmetullah alihi prelazi na drugo poglavlje pa spominje neke, neosnova, neke neosnovanje radnje koje se vežu za kupanje Medjita. 16. tačka ili 17. Ostavljanje upaljenog svjetla na mjestu kupanja Medjita. Znači ima ljudi koji smatraju mjesto gdje se kupao Medjit da treba da ostane tu upaljeno svjetlo. Normalno različito su rivajeti koliko dana treba da ostane, ali znači treba da ostane svjetlo upaljeno. To je stvar koja je neosnovana. 17. Učenje posebnih dova za pranje svakog tijela, dijela tijela prilikom kupanja medjita. Znači, to je također neosnovana stvar, kako je neosnovano da čovjek kada se kupa uči određene dove ili kada abdesti, tako je neosnovano kada se kupa medjit, da se uči određene dove, posebne dove za svaki dio tijela kada se kupa. 18. stvar, znači ova je stvar vezana, ako je medjit žensko, puštanje kosi niz grudi. Ako je u pitanju, znači medjit žena, mi smo spominjali da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem onom hadisu umu atije, da je ona spomenula da su spustile kosu čirke Božih poslanika sallallahu alaihi ve selleme niz, niz njena leđa. Znači ovdje šehr rahmetullahi alaihi pojašnjava da nije osnovano to da se pletenice spuštaju niz prsa. Nakon toga šeh rahmetullahi alihi prelazi na sljedeći poglavlje i govori o neosnovanim radnjama koje se vežu za poglavlje umotavanje medjita u čefine i nošenje medjita, znači, do kabura. Pa kaže broj 19, ima ljudi, znači, koji kupuju skupocijene čefine za medjita zato što smataju ubjeđenja su da se mejiti između se posjećivaju i hvale se jedni pred drugima sa svojim čefinima, a da omalovažavaju i ponižavaju one koji su imali slabe čefine. To je zasigurno stvar koja je prisutna, a koja nema nikakve ovaj podloge u šerijatu, čak mi smo ovaj spominjali tamo da čefini treba i da budu od nekog prosječnog normalnog platna. 20. tačka pisanje dova na čestinima ja ne znam da je to kod nas nešto zastupljeno ali eto preveo sam tu čisto da ovaj ako bi se čovjek kada sreo sa takvim stvarima da zna da su to stvari koje nemaju ute, um, utemeljenja 21. stvar nošenje turbana na štapu pred dženazom to bi se moglo ismatrati i da je zastupljeno kod nas i da nije, ali u svakom slučaju to je stvar znači koja nije utemeljena u šerijetu. 22. Nošenje slike medjita ispred dženazi. To je za sigurno ovaj, prisutno, ne mora značiti na svim mjestima, ali ima mjesta gdje je zastupljen ovaj čin da ljudi nose sliku medjita pred dženazom, a to je stvar koja nema nikakvu utemeljenje u šerijetu. 23. Ubjeđenje da je tijelo dobrog mejita lagano, a tijelo lošeg mejita da je teško. To je zasigurno stvar koja je ovaj prisutna kod velikog broja muslimana da smatraju kao oni ljudi koji su nosili dženazu pa pričaju o tome kaže lako tijelo dobar znači mejit je bio dobar musliman a suprotno tome teško tijelo nije kaže nešto dobro ili nešto je plaho zgriješio Također 24. stvar koja nije osnovana, sporo nošenje dženazi. To je također zastupljeno, a naročito kada se desi da preseli neko ko je visoko kotirao ili neki političari, pa kada i nosi vojska ili nešto slično tome, znači nose ih u korak polako, a to je suprotno praksi Božih poslanika, jer mi smo spominjali hadise vjerodostojne, da je preporučeno da se požuri sa nošenjem dženazi. Također 25 stvar, stvaranje gužve oko nošenja tabuta. Znači, ne treba da se ljudi gužvaju, želeći da nosi tabut, već normalno, znači, kada vidi da je nekom je sada da pri, ovaj, preuzmu i da pomognu u nošenju medjeta. 26. stvar koja nije osnovana i nije utemeljena jeste učenje Kur'ana ili zikrenje oni koji prate ili vide dženazu. Znači da ljudi, pogotovo to je zastupljeno u arapskom svijetu, da ljudi naglas uče Kur'an ili ljudi naglas zikre, čovjek ide ispred njih pa im kaže recite to i to pa oni zikre ili učenje Kur'ana, znači to su stvari koje nemaju nikakvo utemeljenje u šerijetu. 27. Beskorisna priča, smijanje, podizanje glasa, neozbiljnost onih koji prate dženazu. Sljedeći poglavlje o kojim šehr Rahmetullah Jalehi govori i spominje dijela koja su neosnovana, a vežu se za dženazu, jeste namaz, samo klanjanje namaza, e, dženaze namaza. 28. tačka. Klanjanje dženazi u odsustvu muslimanima koji umiru u raznim dijelovima svijeta svakim danom nakon zalaska sunca. Znači imate ljudi koji su tako smatraju dobrim muslimanima i svaki dan kada zađe sunce oni taj dan stanu i klanjaju u odsustvu dženazu svim muslimanima koji su taj dan preselili. Bez razlike da li im se klanjalo, da li se ne klanjalo, oni to smatraju pohvalnim, iako ta stvar znači nema nikako utemeljenje u šerijatu. 29. stvar, namaz u odsustvu onima kojima je neko klanja u dženazu. Ovo se vraća na ono pitanje, da li se klanja dženaza u odsustvu, sjećate se da je šehr Rahmetullahi Alehi preferirao mišljenje, da se dženaze u odsustvu klanja samo onim osobama kojima niko nije klanjao. I to je ono na što upućuje hadis u Buhari i Muslimu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao neđaši. Jer neđaši, rahmetullahi alaihi, niko nije klanjao dženazu, zbog toga Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao sa svojim ashabima u Medini, a nije prenešeno da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao bilo kojem drugom muslimanu koji je znači preselio pa mu je neko klanjao dženazu. 30. tačka Skidanje obuće pri klanjanju dženazi, pa makar i ne bilo na obući nešto od nečistoći. Makar ne bilo na obući nečistoći. Imate znači ljude koji su ubježenja kada se klanja dženaza da se mora skinuti obuća, a to je zasigurno neosnovano. Opšte poznato je da se može klanjati u obući svi ostali namazi i nema nikakvog argumenta koji izuzima dženazu namaz iz tih ovaj propisa s tim što smo mi govorili o propisu hodanja između kaburova da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio da se hoda u obući između kaburova pa smo govorili o tome opširnije oni koji žele da to čuju mogu poslušati priješnja predavanja također od stvari koji še spominje da nisu propisane da čovjek uči nakon prvog tekbira početnu onu dovu subhaneke ili neku drugu znači to je stvar koja nema utemeljenja znači uči se Euza, Bismillah, Fatiha i Sura, ne treba učiti početnu dovu. Znači, tu ših također ovaj, spominje od stvari koje ovaj, nemaju utemeljenje u šerijetu. 32. stvar, ostavljanje učenja Fatihe i Sure u namazu. Također, znači, ših Rahmetullah Jalehi to smatra neosnovanim da neko kada klanja dženazu ostavi to znači učenje fatihe i sure, pa da to zamijeni sa nekim dovama ili čime drugom. 33. stvar, redanje alata po mezaru nakon kopanja do ukopa. Znači imate ljudi koji smatraju da je to neki ibadet i da je to nešto utemeljeno u šerijatu, da kada završi sa kaburom, kopanjem kabura, poredaju alat po kaburu, znači ovaj sve dok se ne donese mejit. To je stvar koja nema nikakvo utemeljenje u šerijatu. 34. stvar u poglavlju ukopa i onoga što slijedi nakon ukopa jeste stavljanje jastuka ili nečega sličnog pod glavu Mejita. Či znači, imate ljudi i dosta puta ćete čuti da ljudi pitaju kada se postavljaju pitanja ovim većim učenjacima kao što je Šehu Semin ili Bin Baz, dosta puta ljudi postavljaju ta pitanja da li se treba staviti nešto pod glavu Mejita ili ne treba, ovaj, ali znači to je stvar koja nema nikakvo utemeljenje da se stavlja pod glavu Megita nešto jastuk ili slično mi. 35. 35. tačka učenje posebnih dova pri prva tri bacanja zemlji. Znači, sjećate se da smo govorili da je preporučeno da svi koji prisustuju dženazi da uzmu zemlje ušaku i da tri puta baci, ali nije utemeljeno da ima da se za svako bacanje zemlje uči određena dova. To je ono što šeh želi da kaže, znači nije utemeljeno da postoje određene dove koje se uče prilikom svakog bacanja zemlji. Također od stvari koje nisu utemeljene jeste i telqin nakon smrti. Kazali smo da je telqin posticanje mejita da izgovori šehadet. Pa smo kazali da je to pohvalno ovaj čak su to neki smatrali obaveznim, kada čovjek se desi u prisustvu one osobe koji su nastupile smrtne muke, pa da ga podstakne, po nekima da ga podstakne, a neki, po nekima da mu naredi da kaže reci la ilaha illallah. Ali ovdje mislimo na telki nakon smrti, nakon što se zakopa, mejit, znači ima praksa u određenim zemljama ili mjestima, da ljudi nakon ukopa ostave nekog ko razgovara kao navodno s mejitom pa mu kaže reci la ilaha illallah i tako neke te stvari. Znači ovaj to nema utemeljenja u šerijatu i oni argumenti koji ukazuju na to ne mogu se koristiti kao validni argumenti u šerijatu. Također od stvari koje nisu utemeljene, 37. stvar, stavljanje dva kamena na kabur ženi. Ovo ćemo inšala sutra pojasniti ovaj kada budemo čitali fetve šta se ovdje podrazumijeva, to je da se pravi razlika između kabura žene i muškarca tako što će se na kabur žena stavljati dva kamena, a na kabur muškarca jedan kamen. Pa to je šeh htio da kaže, znači da nije osnovano da postoji razlika između kabura muškarca i ženi, tako što će se stavljati na kabur ženi dva kamena, a na kabur muškarca jedan. Či, znači, ili stavi dva kamena i na muška, e, kabur muškarca i ženi, ili znači da, da nima razlike. Iako vidjet ćemo sutra, znači kada budemo čitali te fetve, ovaj, kako su šehove odgovarali na ta pitanja. Također, od pogrešnih stvari koje nemaju utemeljenje jeste da ljudi smatraju obavezno stavljanje prvog buse na zemlji u mezar pri zatrpavanju. Znači, ima ljudi koji smatraju da prvo što se treba staviti buse na zemlji, a nakon toga da se ovaj počne zagrtati običnom zemljom. 39. stvar, uvjerenje ljudi da ako pokisni kabur, da će ubrzo preseliti neko iz porodice umrlog. To je zasigurno stvar koja je proširana kod velikog broja ljudi, pa čak i neki koji znaju mnogo toga o vjeri, da ljudi smatraju da ako kabur pokisni, znači da će neko iz porodice i medjita brzo preseliti. Četrdeseta stvar koja nije utemeljena, uvjerenje da ako se mezar poprska vodom nakon ukopa da neće niko ubrzo umrijeti. Znači, ako pop, <laughs> čovjek dođe i donese vode i zaista, zaista smiješne stvari, a vjerujte da ovo, ovo što je šehr Rahmetullah Ali spominjao, to je uzeto iz knjiga, ajde da kažemo, starih knjiga učenjaka koji su govorili o novotarijama. I to su stvari koje su već odavno, odavno prisutne među muslimanima. A zaista kada bi malo čovjek razumno razmislio šta može značiti Allahovom kaderu da neko donese kantu i vode i poprši malo kabur. Znači ako je bilo propisano da neko od porodice Mejita sutra ili prekustra preseli ako ti popršiš kabur vodom, znači time si njega spasio. Zaista to su stvari koje razumom si kako mogu dokučiti da su neosnovane. 41. stvar. Obavezno spuštanje alata kojim se zatrpa je mezar na zemlju prije nego drugi uzme. To je opšte poznato i mnogo rašireno kod ljudi, da ljudi neći da uzmu halatku, znači iz ruke, već treba da se spusti na zemlju i nakon toga ovaj da je do, preuzmu. Stvar koja nima nikakvo utemeljenje, a mnogo, mnogo proširena ovaj kod muslimana. 42. stvar, ukopavanje medjita sa tabutom ili sandukom. 43. stvar, učenje zadnjih sura nakon ukopa. Znači, nakon što se ukopa Medjit, da ljudi sjednu na kaburu i da prouče zadnje sure iz Kur'ana, znači to je stvar koja nema nikako utemeljenje u praksi Božih poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. 44. stvar, dova usmjerena prema kaburu, pa makar to bio kabur poslanika. Znači mi smo o tome govorili da čovjek ako dođe na mezarluke i želi da uputi dovu za stanovnike tog mezarja, da će se okrenuti prema kibli. Ni u kom slučaju da se okreće prema kaburu, znači, pa čak vidite ovdje da se iz toga ne izuzima ni kabur Božih poslanika, a mi smo baš o tom i govorili, znači, da čovjek ovaj kada dođe i posela mi Božji poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako u tom momentu želi da uputi dovu iako to nije preporučeno jer to mjesto nema nikakvu znači veću vrijednost od nekih drugih mjesta ali ako će se već okretati i doviti na to mjestu, onda će se okrenuti znači prema kibli, a tada kada se okrene prema kibli, kabur Božih poslanika će mu biti iza leđa. 45. stvar, prskanje kabura suprugi vodom, ako se suprug ili muž oženi nakon nje, smatrajući da ta voda gasi silnu ljubomoru ženi. Ovo je stvar zasigurno prisutna na našem podneblju, da ljudi smatraju kada znači se čovjek oženi, da treba otići poprskati vodom kabur njegove prve supruge, kako bi se time kao ublažila njena ljubomora. Stvar koja se veoma lako može zaključiti da nema nikakvog utemeljenja u ovoj našoj vjeri. Sljedeći poglavlje u kojem šeh Rahmetullahi Alehi govori ovaj ispominje stvari koji nisu temeljene, a vižu se za dženazu, jeste izražavanje sa saučešća. Znači vidite kako će prilike ide onim redoslijedom kako je i pisao svoju knjigu, znači pa privodi to kraju i govori u predzadnjem poglavlju o izražavanju sa saučešća, pa kaže 46. stvar, okupljanje s ciljem izražavanja sa saučešća. Znači, to je stvar koja nije preporučena, niti je utemeljena ovaj na argumentima vjerodostojnim da se ljudi okupljaju na nekom mjestu, pa sjećate, sjećate se da smo tamo navodili da li to bila kuća ili džamija ili mezarluci, znači da se ljudi okupe s tim ciljem, to nije propisano. 47. stvar, da se ograniči izražavanje saučeša na tri dana. To je također stvar koja nije utemeljena, već smo kazali da se saučešće izražava sve do onog momenta dok čovjek vidi da će njegovo saučešće imati neki efekat, znači da to nije taj musibet, da nije mnogo zastario, znači da ljudi ipak očekuju da on njima izrazi to neko saučiše. 48. stvar, ugošćavanje okupljeni hranom od strane porodice umrlog. Znači, da porodica umrlog spremi hranu da ljudi nakon ukopa ili prije ukopa se okupe i da ih počasti sa tom hranom, to je stvar znači koja nije utemeljena, pa čak smo mi spominjali da je preporučeno i od je da rodbina i poznanici komšiluk sprijene hranu i daruju je, poklone je porodici umrlog, jer oni su u tim momentima zauzeti samim tim što im je neko preselio iz njihovi porodici. Također od stvari koje nisu temeljene jeste praktikovanje sedmine, četiresnine ili godišnjice. Sve su to stvari koje nemaju nikakvog utemeljenja u vjerodostojnim argumentima. 50. 50. tačka odaziv na hranu porodice umrlog. Či znači, gore je bilo priprema hrane, a sada govori šejh da nije propisano ni da se čovjek odazove kada ga pozovu na takva ovaj druženja i na takva sjela da nije propisano i nije utemeljeno da se čovjek odazove na takva okupljanja. 51. tačka, ukrašavanje kabura mramorom, ružama, vijencima, svijećama, ogradom, slikama, nišanima. Ništa to nije propisano. Znači, ovaj i ne postoje zato validne predaje od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, znači ponovit ćemo za one koji zapisuju, ukrašavanje kabura mramorom, ružama, vijencima, svijećama, ogradom, slikama, nišanima. 52. tačka jeste pisanje imena Medjita na nišanu i imena onih koji su podigli nišane. To su također stvari koje nemaju utemeljenja, odnosno čak Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame u vjerodostojnom hadisu je zabranio da se piše po kaburovima, to jeste po tim nekim kamenju ili nišanima koji se stavi znači na kabur. S njim sjećate se da je šehr Rahmetullahi alaihi izdvoji jednu situaciju, a to je ako bi se desilo da je mezarluk toliko velak i da ljudi neće moći prepoznati kabur njihovog medjita, da je dozvoljeno da se napiše samo ime, znači, tog medjita, ali to, znači, u toj iznimnoj situaciji, ako bi se desilo da je toliko, znači, veliko mezarje, pa da neće moći s vremenom, znači, prepoznati kabur njihovog medjita, u toj situaciji, znači, neki učenjaci su dozvolili i šehr Rahmetullah Jalehi je preferirao to mišljenje, da se može napisati ime Medjeta, a ništa više, ni ovaj ko podiže, ni neki ajeti ili neke stvari druge, znači nema o tom ovaj razilaženje da se te stvari ne pišu. 53. stvar, spuštanje jedne ruke, a zatim druge prilikom predavanja selana kada se klanja dženaza na nas. To je stvar, znači, ne da kažem opšte poznata, već opšte, opće obavezna, da kada se predaje selam kada se klanja dženaza, da se spušta prvo desna ruka, nakon što se preda selam na desnu stranu, a zatim da se spušta desna ruka, to je stvar koja nima nikakvo utemeljenje, znači ruke se spuštaju normalno, zajedno se spuštaju kada se preda selam. I zadnji poglavlje, znači zaboravio sam kazati na početku predavanja da će ovo predavanje biti jedno od kraćih predavanja, ovaj, ostalo još nekih 5-6 minuta ako Bog da, zadnji poglavlje, oko kojeg ših rahmetullahi alihi spominje neosnovane ovaj postupke vežu se za dženazu jeste posjeta mezarlucima. Pa kaže ših rahmetullahi alihi, znači po našem redoslijedu 54. tačka, posjeta mezarlucima na dan Bajrama. Znači da se odredi da se svake godine posjećuju mezarluci na dan Bajrama, to je nešto što nema znači argumenta u šerijatu. Da se desi jednom znači da čovjek u životu ode i posjeti mezarluke na dan Bajrama, to nima smjetnji. Ali da čovjek uzmi sebi praksu da svake godine i svaki Bajram odlazi, to ono potpada pod onaj hadis da je Boži poslanik kazao La teđa alu qabri iden, nemojte uzimati moj kabur za praznik. Pa sjećate se govora šehu Islama ibn Temije gdje kaže Ako nije dozvoljeno uzimati kabur Božih poslanika za praznik, da čovjek dolazi uvijek u istom danu i da ga posjećuje, onda znači da se zabrani da se uzimaju neki drugi kaburovi je mnogo preći. 54. stvar jeste učenje fatihe mrtvima. Tu je također stvar koja nema nikakve osnove. 56. Učenje sure Jasin kod kaburova. Također stvar koja nema nikako utemeljenje. 57. stvar. Udjeljivanje sevapa za učinjena dobra djela poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Velik broj ljudi kada uči fatihu ili nešto slično tome, na početku kaže ovo poklanjamo Božijem poslaniku, pa našim mrtvima, pa šehidima, pa ostalima i onda još neko mejito, ali znači poklanjanje sevapa, dobrih dijela Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, je stvar koja nema nikako utemeljenje. 58. stvar, davanje novca za učenje Kur'ana. Također stvar koja nema nikako utemeljenje u ovoj našoj vjeri. 59. tačka putovanje kako bi se posjetili kaburovi poslanika ili nekih dobrih ljudi. Sjećate se da smo na jednom od zadnjih predavanja govorili na osnovu onog hadisa da je Boži poslanik kazao sedla se ne pritežu osim zbog posjete tri mjeseči da, da smo govorili malo opširnije o tom pitanju. Znači vidimo da ovdje šeh Rahmetullah Jalehi spominje da nije propisano niti utemeljeno to da čovjek posjeti kabur nekog poslanika ili dobrog insana da poduzmi putovanje radi posjeti tog kabura. Također od stvari koje su neosnovane, ispominje ih ših, jeste neokretanje leđa kaburu dobrih ljudi. Neokretanje leđa kaburu dobrih ljudi. To je poznato, spričat ću vam jednu kraću priču, nije duga, ovaj, kada su pitanje ta turbeta, poznato je, ja nisam, elhamdala, nikad ušao, ali znam da ljudi govori kada se uže, ne smiješ okrenuti leđa jer hoćete vrata udariti. Ova, i ljudi idu i tamo šta već radi, da li dove i ne dove, kada se vraćaju, vraćaju se unazad. Pa znam jednog čovjeka, čuo sam od njega lično gdje kaže, on je sa ocem, još dok je bio dijete, eto, zbog toga što je njegov otac bio vrsni, znači zidar, dali su njima tu počas da oni omalterišu turbe iznutra. Okolo nema problema, ali Problem je malterisati turbe iznutra, jer kako malterisati, a da ne okriniš liža ovaj, kaburu. I vjerujete li ljudi da, da toliko je to uvježenje da ljudi sa ogledalom bacaju maltu, ali ne smiju se okrenuti liža ovaj, kaburu. Ovo sam ja slušao ovdje u nas u Bosni, znači nije ovo priča negdje iz arapskog svijeta. Od čovjeka koji kaže on sa svojim ocem je to radio. Da se on učestvovao u tom poslu, njegov otac je bio vrsni zidar i sa ogledalom se znači baca malta i tako se to radi. Zato ako uđete gdje u turbe vidite da je heravo, znači nabačeno, ne nemojte se čuditi. Vi pogotovo koji malo više te stvari pratite. 61. stvar, mislim, zaista, zaista ne treba komentarisati. 61. stvar, dovljenje Allahu preko mrtvih. Znači da čovjek dovi Mejitu, pa da Mejid dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, to je taj takozvani tevesul, to stvari koje znači nemaju nikakve podloge ovaj u šerijatu. 62. stvar, uzdizanje kaburova i gradnja na njima. Ovdje se misli ono na uzdizanje, ono koje smo mi pojasnili u našim predavanjima, od, znači da se uzdiže sa zemljom, dodatnom zemljom ili gradnjom nekom na kaburu, znači, a vidjeli smo da šehovi većini slučajeva preferiraju da je dozvoljeno da se vrati zemlja koja je iskopana, a to što se kod nas ovaj napravi malo nekog propusta što se stavljaju daske, pa onda one zauzmu mnogo više prostora nego što bi trebalo, pa onda zemlja ispadne uzvišena, o tome bi se moglo nešto drugo govoriti. 63. stvar, ukopavanje Medjita u Mesđidu. Znači, alhamdulillah, to nije kod nas prisutno, ali da znate, znači, to je stvar koja je zabranjena, ali je prisutna u velikom dijelu, znači, tog nekog islamskog svijeta, da ljudi neke svoje evlije i neke svoje šehove nakon njove smrti ukopavaju u džamije. Čak ljudi nekada oporuče nakon smrti, dosta puta ćete čuti u fetvama stalne komisije ili šeha bin baza, šeha Utemina, da ljudi postavljaju pitanje, čovjek je preselio, oporučuje da nakon njegove smrti ukopa se u džamiju, da li će se njegov vasijat ispunjavati pa se zna desiti da se ispuni taj vesijet, pa nakon toga ljudi pošalju fetvu, pa šta, gradi džamiju, ne gradi, truši, tvadi, smeji, taj i tako, da su to mnoge komplikacije. 64. tačka, uzimanje kaburova za praznikovanje, znači da se dolazi u posjetu kaburovima u određenim vremenskim ovaj terminima. I zadnja stvar, dodirivanje i ljubljenje kaburova zbog blagoslova. Znači da čovjek dodiruje kabur, bilo čiji kabur, bilo koje osobe ovaj, da ga dodiruje i ljubi smatrujući da je to blagoslovljena stvar, znači nema nikakvog utemeljenja u ovoj našoj vjeri. To je nešto čime smo mi zaokružili ovaj naš ciklus predavanja o propisima dženaze. Pravo da vam kažem, ja lično koji sam ovo poglavlje temeljito studirao na fakultetu, okoristio sam se mnogo, mnogo od ovaj ove knjige Šeha Albanija, Rahmetullahi Alehi, tako da zaista sam, da kažem, sretan što smo uspjeli da privedemo ovaj ciklus predavanja kraju. Zaista oni koji su prisutovali redovno mogli su se okoristiti i naučiti mnogo toga. Sutra ćemo, ako Bog da, kao što sam spomenuo, imati jedno predavanje koje se više ne veže za knjigu Šeha Rahmetullah i Alihi, već ćemo spominjati fetve koje su, vidjet ćete, veoma bitne stvari ovaj dosta puta, znači nisu spomenute na ovim predavanjima našim, pa ćemo ako Bog da sutra tim predavanjem završiti ovaj naš ciklus o, u, kojim, u kojim smo govorili o propisima dženazi. Na kraju, subhanaka Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente stagfiruke ve tubu ilik. بصفنا يضوى الناس تعاتبنا بكل احساس تصافنا Islamski www.l-ikhlas.com ربنا من على دين وإيمان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان